Nik etxe nahiago dut eta kolegioan matematikako kurtsoak, bof. Lagunak ikusteko eta lagunekin jostatzeko. Kampoko den horian zango balbonean jostatzeko. Lagunekin. Bakantzetan traktora egin dut aitatzikin. Bixiki untza zen. Nik ikastoran nahiago dut eta ah, bakantzetan amaz txalada. Nik maite ditut bakantzak zenta egikani biligira eta etxen ez gira bat lagunak berrezir ikusiko ditut. Maia lehen eta itxaro. Eta lan duzu? Bai, marraskia.